Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul-Quwwati al-Matin. Nuk i kam krijue njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë: "As-salatu imaduddin", namazi është shtylla e fesë. Kush e ruan atë, e ruan shtyllën e fesë, ndërsa kush e shkatërron atë, E shkatërron domethënë njërën prej pjesëve më kryesore të fesë. Pejgamberi sallallahu alejhi wa sallam ju ka drejtue shokve të tij duke i thonë, Nëse kalon një lum pranë juve dhe në atë lum futni pesë herë në ditë dhe lani dhe pastroni në atë lum, a do t'ju mbetë ndonjë ndyrësirë juve? Shokët e Pejgamberit sallallahu alejhi wa sallam i thanë, Thanë, Jo, o i Dërguari i Allahut! Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem tha, Kështu është edhe çështja e namazit, e pastron njeriun nga të këqija. Ka thonë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Namazi prej namazit, xhumaja prej xhumasë dhe Ramazani prej Ramazanit e pastrojnë njeriun nga mëkatet nëse ai është largue nga mëkatet e mëdha. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe përmbushni detyrimin ndaj Tij, dhe le të shohë çdo njeri si çfarë ka pregaditur për të nesërmen, dhe keni frikë Allahun vërtet Allahu është i mirënjohur për gjithçka që ju bëni. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Namazi është një prej çështjeve me rëndësi në din, është një prej çështjeve parësore, të cilën çdo musliman duhet ta falë namazin, ta kryejë këtë obligim ndaj Allahut subhanuhu teala. Mirëpo për fat të keq, ku e ceka ma herët, kemi njerëz sot të larguar nga namazi, të larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, e kjo si shkak i pasimit të shejtanit dhe pasimi i epshit të tij. Vlla i dashur musliman, Allahu subhanahu wa taala të ka obliguar me namazin, Në shumë ajete në Kur'an thrret që ti me fal namazin, këtë obligim të Allahut subhanahu teala, jo që ka nevojë Allahu subhanahu teala për namazin që ne ja bojmë dhe ti ja bon Allahut subhanahu teala. Jo, po ne kemi nevojë për Allahun subhanahu teala. Allahu subhanahu teala dëshiron që përmes namazit ty me t'shti në xhenet me të gjithë muslimanët, të gjithë besimtarët. Është për t'u ndi dhimbje për disa vëllezër të cilët domethënë e kanë lanë namazin anash si shkak sepse janë duke u marrë me kënaqësitë e dynjasë edhe shejtani është duke ia ba punët e dynjasë të mira ashtu që i ka larguar prej rrugës së Allahut subhanahu teala sepse shejtani nuk ka tjetër punë përveç se t'i mashtrojë njerëzit t'i largojë prej namazit t'i largojë prej agjërimit dhe t'i largojë prej obligimeve me të cilat i ka obligu Allahu subhanahu teala gjithë besimtarët Shejtani është ai i cili jav vështirëson punët njerëzve dhe jav bon të vështira dhe jav bon ashtu të mëdhaja saqë i bën ata me neglizhu dhe ja parashtrojnë pyetje vetes se vallë a mujmë me ba këtë punë apo jo. Binden a po binden se nuk kanë mundësi me ba atë punë. Transmetohet prej Burejde radijallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e lë namazin e ikindisë i humb tërë puna e tij, i humb tërë puna e tij. Thotë Allahu subhanehu wa ta'ala, O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e Xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu, e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Sabahin, kur të çohesh bare fale, kur të çohesh, mos e le, drekën, bashkoje tek e fundit, mos e le, mos e le pa e falë farzin, mos e le pa e falë, se përndryshe vallahi, ka dënim të vështirë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, po nuk janë fjalët e mija, kush don prej njerëzve le ta shiqojë Sahih Buhari, le ta kqyrë në gjuhë Shqipe, Wallahi asnjëri prej neve nesër ditën e gjykimit mos t'dalë para Allahut subhanahu wa taala me thon, s'i kam ndëgju këto fjalë. S'ta kam marr vesh, se vallahi veshi jot i ka dëgjue, edhe veshi jot ka me fol at ditë ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala. Zamanun ta khattafani falam yatruk Ka thirr dreka kena kqyr futboll. S'jena fal. Ka ardh iqinia kena kqyr futboll. Ka ardh iqinia kena nejt sokak. S't'jena përgjigj ty o Zot. Kena pas mundësi mu fal. Ka pas uj, na ke dhënë shëndet, na ke dhënë të mira, na ke dhënë sy, na ke dhënë menën, na ke dhënë krejta o Zot. S'jena fal o Zot. Atëherë i thotë Allahu shtini atë. Rreni atë. Rreni atë në zjarr t'xhehenemit. Se ki mujtë me fitu ti xhenetin e Allahut në dunja me 5 minuta. Me 5 minuta me marë abdes, e me falë drekën, e me falë iqinien, e me falë namazin tjetër, e me knaqë Allahun e me knaqë njerëzit. Ki mujtë me ba këta. Po s'e ki ba se ki pas kibër. Ki pas kibër. Ki pas mendjemadhsi. T'ka pengu tregtia sikur ki. Edhe ka pengu me pranu dinin e Allahut si duhet. Me iu nënshtru Allahut subhanahu wa taala si duhet. O vllazni, e pamë se me lënë namazin, sipas mendimeve të dijetarëve, është gjynahi më i madhë mbas shirkut dhe kufrit. Nuk osht mirë që të lehet namazi, o vllazni. Nuk ka arsye askush para Allahut subhanehu wa ta'ala që ta len një namaz. Ata që s'kanë bo sexhde këtu, Allahut, s'i kanë bo sexhde, s'e kanë la ftyrën, s'i kanë la krihët, s'i kanë dhënë mes'h kokës, s'i kanë la kamt, kanë nejtë xhunupa, s'kanë marrë abdes kurrë, s'kanë marrë gusëll, s'kanë ranë sexhde Allahut Xhelle Xhelaluhu, do t'ju thohet ditën e kiametit, ejani tash në namaz, eja faleni namaz. Ni ndeshje na me pas me ni vendi Allahi na rujt kush u prek nu naza çka ban fela jestatiun pastaj rezultati i ksaj qi Allahi ska me u blloku nazat se ktu ska mar abdes ktu ska bo sejdë po thot khashiaten absaruhum tarhaquhum dhilla syt kan ju praptu ka me i kaplu poshtërsia o kad kanu E tjetër sen, dy. E treta dhe ditën e gjykimit që kemi m'u ngjallë, s'dojshin me nije. Kush ka, kush u ngjall, be? A, a s'ki plot shqiptarë që thonë, kush u ngjall, be, ho, që ti po na thu që kena m'u ngjallë? A thonë qeshtu plot? Kush o kthy prapë? Kush o kthy prapë? Kush o kthy prapë? Këta ma mirë e ka. S'po thom për vete, më s'ke që pra. Qysh ma mirë dhe gja kanë këta? Kur është pytja te namazi, ngone kënë te ashabët e pejgamberit, te Ebu Bekri, te Ymeri, te Osmani, te Alia, te Ebu Dherri, te Ebu Musabi, te Bilal Habeshia, te Suhejb Rumi, te ashabët, te 150.000 sahabët e kohës pejgamberit, ai që e ka lon namazit, Ai ka qenë kafir. A është ekstremizëm kjo? A shumë e ke shtrënguar mos po plas dikush? Jo. Na pak e zbutim, na. A hiç s'guxojmë me e zbut. Po po plasën, le të plasën. Kush për hosh le të plasën. Vallahi qashtu është. Ata që s'e kanë falë namazin, n'at zemonin e tyne, e kanë pasë, kafir. E në shpëtimin e Allahut kur njeriu ngutet kur ban vepra të hajrit. Amo kur njerëzit sot ndalu rininë dhe vëllezërit tanë shiqoji me emrin Muhammed apo muslimanë janë, ku i gjen ma shumë i gjen nëpër xhamia apo nëpër kafe, rrugëve apo nëpër shkollë, në punë të hajrit apo në punë të sherrit, ndërsa në tjetrën anë thojnë se ne jemi besimtarë. Andaj, njeriu i cili nuk e pranon nasihatin, i cili nuk i pranon këshillat me ajete, me argumente edhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit, ai e paska zemrën e ngurtë. E besimtarin Allahu e ka kriju me zemër të butë që t'i pranon fjalët e Allahut edhe zemra e besimtarit nuk mund zbutet me asnjë sen tjetër përveç se me çka me dhikrin e Rabbul Aleminit, ela bi dhikrillahi tatmainul qulub. Me vdek wala temutunna illa wa antum muslimun. Mos vdisni assesi vetëm se si muslimanë. E si musliman si duhet me vdek? Duhet me i besu Allahut edhe me ba vepra të mira edhe me zbut këtë zemër. E jo m'u largu kur të përkujtohen momentet ose vdekje apo meselet e vdekjes të cilat kanë ardh në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të trishtohemi dhe të përgatitemi për atë ditë që nuk do të ketë dobi as prej mallit as prej evladit Janë ata njerëz të cilët nuk e pranojnë këshillën, nuk i pranojnë nasihatin të cilën vazhdimisht hoxhallarët, vëllezërit tanë që e dojnë këtë din i tregojnë njerëzve. Mirëpo ata e vnojnë një drynë zemrës së vet, ndërsa një ditë kur do të dalin para Allahut, nuk ka me thonë se unë të kthehem të baj edhe një herë vepra të mira. O vëlla i dashur, kjo fe nuk është ma merr mendja, s'ma merr mendja. Kjo fe është ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ata të cilët tregojnë unin e vet me xhehl, me injorancë, me dy ditë shkollë çka nuk kanë, ai manifeston imanin e dobët ose ndoshta nuk ka edhe hiç. Po ai i cili merr guxim me fol për dinin e Rabbul Aleminit, ndërsa nuk i njeh meselet e fesë, fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ata, nëse nuk pendohen te Allahu, mbesin në kufrin dhe shirkun e tyre, apo nuk falin namaz dhe nuk japin zeqat, nuk janë vëllezër tuaj, e nëse nuk janë vëllezër tanë, pra atëherë janë qufar, janë jo musliman, janë jo musliman. Hayya alal falah Lanja e namazit është shkak i fort me ia afru zoti njeriut me vdek me një vdekje të tmerrshme dhe të keqe. Dije vlla musliman, dije vlla musliman, dije vlla musliman. Thot pejgamberi alejhi selam, puna e parë që pyetet njeriu për të ditën e kiametit vëllazër është namazi. Nëse jep provimin në namaz, pyetet edhe për pyetjet e tjera, por nëse dështon në namaz, ka me dështuar edhe në pyetjet e tjera, edhe në llogarinë që pason pas namazit. Nuk i ka ranë sexhde vllazën musliman Dhe kjo do të thotë Se çelsin e xhenetit e ka humbur Dhe kjo do të thotë gjithashtu Se ai xhenet nuk don Ai Allahut nuk i tutet Ai nuk e ka gajle për xhehnem a për xhenet Tutju Zotit xhelle shanuhu, mos e leni namazin pa falë, mos t'ju ik namazi vllazën, mos t'ju nxenë vdekja pa namaz, tona tona i bofshim Zoti mos e dhashtë, namazin mos ta lojmë, sepse është nuri dhe dritë, në këtë dynja dhe në vorr, dhe nesër kur dalemi para Allahut azze ue xhel, gjera prej lindjes në perëndim dhe ato nuk mbyllen ato nuk mbyllen tha vetëm kur del dielli prej perëndimit tha Pejgamberi s.a.s lallahu arhamu bi ibadihi min al walidati bi waladiha tha Allahu asht ma i mëshirë dhe ato qëndrojnë të hapur derisa të lind dielli prej përëndimit apo derisa të vjen shpirti te ara e fytit kjo është një nimet dhe një begati dhe një e mirë Allahu që Allahu subhanahu wa taala ia ka ofru atyre robëve të cilët Ibni Abasi, radi Allahu anhuma, një ditë prej ditëve qante, qante shumë dhe shokët e tij, e pytën dhe i thanë, pse po qan ja Ibni Abas, tha po qaj se një ajet më ka çu me qajt, thanë cili ajet ja Ibni Abas, të ka çu aq shumë me qajt, që ti s'mun po e man veten tane dhe s'mun po rri pa qajt, Tha ajeti që Allahu n'Kurani kerim ka thonë Ditën e gjikimit Wa kadimna ila ma amilu Min amelin Fe xhealnahu hebaen menthura Tha në ditën e gjikimit Ia bim njerëzve veprat që i kanë bo I kanë bo Ato i kanë bo Tha ia bim para atynve dhe pastaj ia bojm pluhn Kush janë këto vetëm se adhurimi për të qenë i pranuar te Allahu duhet të jetë vepra e cila i kryhet Allahut të jetë e sinqertë. Tha mukhlisine lehuddin duhet të bëjnë ibadet dhe këtë ibadet ta kenë të sinqertë për Allahun subhanahu wa taala. Do ta shijon dënimin e dhëmshëm çdo kush për ato vepra që i ka bërë përveç atynve t'sinqertë. Se pasurinë të cilën Allahu ia jep njeriut, nuk a shenjë që Allahu e don, për arsye se me pas kon shenjë. Allahu as një pik ujë jo besimtar, nuk ia kishte mundësu me pi prej kësaj dynjaje. Minhu anwaru shamail tatajalla bil jamal. Allahu ka thënë n'Kurani Kerim në suratu Tabarak. Famshu fi manakibiha wa kulu min rahmetit dhe bereqetit për ata të cilët dojnë xhennetin e Allahut subhanahu wa taala Wallahi vëlla i dashur musliman Allahu të ka pru n'këtë dunja dhe të sheh ty se çka je duke vepru Allahu ta ka mundësu me jetu edhe këtë dit edhe këtë dit me marr frymë për ata maksimalisht shfrytëzoje n'ata që Allahu asht razi Ummeti Ummeti Ja wejha kalbi Ma dahaki Ti je ai qi Ose e ban veten me hi n'xhennet Ose ti je ai qi Ja hup vetes shansën xhennetin Allahu subhanahu wa taala A jena ato që i kena nisë një herë edhe për gjithmon Dhe e dim se si të shkojmë n'ato anë Ma nuk ka kthim Pa ta vlla i dashur musliman T'i lash andrrat i të sot muajit, Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj i ka prangos shejtan, i ka çel dyrt e xhennetit dhe i ka mbyll dyrt e zjarrit për ato që dojnë me hi n'xhennetin e Allahu subhanahu wa taala. N'këtë muaj zbritin rahmetet e Allahut të njëpasnjëshme. Mirëpo vllai dashur musliman, ti a je prej atyne që i shfrytëzon. كي الله يكبر فرض نماز تفتح في أبواب الجنة هابا دير تجنيت وتغلق في أبواب الجهنم بيلا دير نسيار وتغل في مردة الشياطين ذي صد يندي نبران أمضى شيطنا وفي ليلة هي خير من ألف شهر كتموي أشننا Unë për ken du të jetoj. Këta ditë të cilët kalojnë shumë shpejt dhe për çdo moment pritet që të takohemi me Allahun subhane u teala dhe dalmi në ditën e gjykimit dhe të parat pyetje të cilët do të na parashtrohen janë për dinin tonë çka kena afru ne për dinin tonë për këtë arsye doemos çdonjoni prej neve duhet ta përcakton veten e tij dhe t'i thotë vallë A do të jetoj për Allahun subhane u teala, apo do të jetoj për epshin tim, për dynjanë time, për jetën kalimtare e cila kalon me brenga të ndryshme? Ja sot është për t'u qajt, jo lot, por është për t'u qajt dhe gjak, për gjendjen e umetit, ku plagët e këtij umetit, Vazhdojnë edhe më tej, A thu, ndoshta vallë ne jema shkaktarë që plagët e muslimanëve çtohen e mos shërohen. Ndoshta ti vëlla i dashur musliman, për ni përgojim që e ban, për ni mosmarrëveshje që e ke me vëllaun tanë, për ni cen që s'ke mundësi me bart vëllaun tan je pengesë dhe je sëmundje në ketë umet. Ka mundësi fitorja m'u vonu dhe të ishe ti shkak, vallë, si ke me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Me çfarë fytyre ke me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala, kur Allahu ka me të qëndru dhe me të pyet se çka ke bo për dinin tim. Po thash, vallahi, me qajt ashtë pak për ketë umet. Për shkak se shumë hadithe të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem na kanë ardhë dhe na kanë tregu se ibadeti më i dashur te Allahu pas farzëve, do të thotë pas namazit dhe pas zeqatit dhe haxhit dhe agjërimit, apo disa siç kanë thënë dijetarë pas namazit menjëherë, është vëllazërimi për Allahun subhanehu ve teala. Arsyetim zemrën tonë Ai faktikisht n'këtë vëllazërim e ka për dunjanë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka tregu qartë në Kur'ani Kerim, S'ka mundësi me thonë dikush që kena besu pa hinë sprovë. S'ka mundësi asnjëri prej nesh me thonë se ne dumi për Allahun subhanahu wa taala, ne duhem që jetojmë për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që ta fitojmë ata që Allahu subhana teala ka premtu për ata që janë besnik pa e shtin sprovë ka hi n'sprovë asht prish për dunja kjo tregon se vallahi dashurinë të cilën e keni pas prej fillimit s'e keni pas për Allahu subhana teala por ata ktheju vetes tonë tenton mendon se po e përmirëson dikan a nuk e din i shkreti se se çdo send qi po ndodh në botën islame dhe jashtë asaj islame kundra muslimanëve ndoshta jemi faktor kryesor ne për shkak gjynahve tonë për ata u mirret nderi motrave tona ndoshta për shkak gjynahve tua për shkak mos dashninë për Allahun subhanu teala Për shkak urrejtjen që e kemi, për shkak xhelozinë tonë që e kemi, këto janë pasojat të cilat dalin ditën e gjikimit qato nanë, qato motra dhe me i thonë, m'u mirrke nderi, m'u mirrte nëpër burgje të ndryshme të jobesimtarëve, kurse ti s'kishe mundësi atë ditë, Me u ngrit natën, me prish gjumin, me lanë jastikin dhe me ma bo ni dua. Pastaj ti po e ndin veten tonë se je pjesëmarrës i këtij umetit, po e nin veten se je pasus i Pejgamberit tanë. Vallahi, sot disa gra janë duke afru për dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala ma shumë se sa shumë burra të cilët i kanë thonë vetes burra për shkak s'ka mundësi me prishën domethënë dunjallëkin e tij S'ka mundësi me prishën rahatinë e tij për dinin e tij, për veten e tij, për xhennetin e tij, për ata të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtuar. Sot ma shumë nevojë kemi që të jem ni grusht, ma shumë kemi nevojë që të bashkohemi, ma shumë kemi sot nevojë që t'ja falmi njoni tjetrin, Që Allahu ndoshta na shikon me mëshirën e Tij dhe na fal gabimet tona, na i fal të metat tona, gjithashtu na i fal ata të cilën vëllezërve tanë dhe një dua s'ja kena afru, mos flasmi diç tjetër, po edhe duanë të cilën kjo kushton ma pak, megjithatë Ka peshë te Allahu subhana wa taala dhe keta jemi bo koprat pastaj ne i thojm vetes ton se une jam ma i mir se filani une jam duke kontribu per ket din kur ta shiqojsh se ai a penges e kti dini per shkak se perderisa ai vet i jep vetes guxim që të flet per vellahun e tij vallahi nuk ka mundsi njoni Me fol keq për dikan vetë deri sa ta pëlqejnë veten e tij. Nëse hoxhallarët i zvogëlojmë dhe i sulmojmë dhe i ulmi, atëherë vëlla i dashur musliman, ti faktikisht me këta ja ki çel rrugën atinve të cilët e sulmojn sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me i mor mimberat, dhe me i mor mikrofonët dhe me ja kallxu njerëzve dinin e Allahut vallë çka kanë për ti tregu për këtë arsije mos i thuj vetes se vallahi une jam ma i mir nëse je ma i mir sinqert elhamdulilah banu shembull për qert largoju cenimit t'hoxhallarve sidomos atinve të cilët thërrasin kuran dhe sunetin e pejgamberit sallallah alejhi wasallam për shkak se kjo i ndihmon armiqt e Allahut Kush ka mundësi me tregu dinin e Allahut kush ka mundësi njerëzve me ja tregu hakun nëse i ka tmeta s'un asht njeri pa tmeta por ti hesht ban sabër se nëse Allahu subhane wa taala nuk shef hajr te ai Allahu e mer dhe e çon dikan tjetër i cili ngel prap simbol i lart i islamit, simbol i Kur'anit dhe Sunetit të Pejgamberit sallallâhu alejhi ve sellem, a nëse ti e rrënon me fjalë të ndryshme du ia thonë filanit dhe alanit, faktikisht ti i ke rrënu simbolet e Allahut, simbolet e Sunetit të Pejgamberit sallallâhu alejhi ve sellem. Ndëgjo vlla i dashur musliman, Nëse je idhnum me dikan dëgjo vepert ngriten ditën e hone dhe t'ejte gjithve i ngriten përveç atinve që jan të idhnum atinve të cilët jan idhnum Allahu thot leji deri të pajtohen ti idhnum me shum musliman edhe ti shpreson xhenetin e Allahut tja laj i jep vetes guxim mos me fol me filani dhe alani Tja lap se ni fjalë apo të ka këqyr shtremb qi nuk e ka pas ndoshta me ty ti nuk ke mundësi me ja bo hallall e pastaj shpreson qe Allahu ti jep e ton gjynahe me ti fal ti spo fal po shpreson prej dikujt me të fal ti spo jep po ti shpreson prej dikujt me të dhon ti spo ja mlon kurkujt gjynahin po shpreson Që dikush ti je me ti mlu. A ke dëshirë që Allahu me të falë? Fali muslimant. A ke dëshirë ti që me fitu shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala? Për ata fol mirë për muslimant. Të mirat shpërndaja, të këqijat mbuloja. sidomos nëse janë thirrës. Keni kujdes vallahi n'thirrsat, se vallah ndoshta nuk e jetoni tash, pasojat do ti shifni ma vonë, e kam parasysh se, domethonë ndoshta nëse Allahu subhanu teala mka bo prej atinve s'e kam vallahi për qëllim për vet, por, vallahi e kam për qëllim për menhexhin dhe dinin e Allahu subhanu teala. se vallahi as fare nuk e kam dert për veten tim mirëpo e kam dert për ata të cilët Allahu subhanu o teala ka desht që t'jen mësues të sunetit Pejgamberit s.a.s. me një vend me gjith tmetat të cilët çdo njeri i posedon mbulonjani mos ja zbuloni se zbulimi i tmetave të tyre asht që e len umetin mbrapa sunetit Pejgamberit s.a.s.